Від кав'ярні вони рушили до головної споруди замку. Мері помітила, що на дворі незвично мало людей. Це все відьми із їхніми мітлами, розсміявся у відповідь фон Браухіч. Комендант ще не виловив їх, але е, дайте йому ще кілька років, і він із ними таки упорається. Цих бідолах. Саме для того і витягли із кав'ярні, щоб вони прочесали всі закапелки і перевірили, чи не сховалися шпигуни десь на флагштоці. З цими шпигунами ніколи не знаєш, чого чекати. «Ну, здається, ви трохи легковажно до цього ставитесь, сказала Мері. Я офіцер гестапо. Мені платять за те, що у мене працює голова а не розбурхана уява. Тут він поглянув з вікна на подвір'я. А це вже справді щось дивне. Що дивне? Цей вертоліт. Задумливо промовив фон Браухіч. За правилами вертольоти головного командування мають бути в постійній готовності. Тут відкрито двигун, а над машиною напнуто брезент. Ви ж не назвете це постійною готовністю. Але ж вертоліт треба час від часу ремонтувати, як і будь-яку машину. У горлі в неї раптом пересохло, і їй захотілося, щоб фон Браухіч хоч трохи відхилився і не помітив, як заколотало її серце. Що ж тут такого дивного? Дивно те, що і півгодини тому, коли ми проходили тут уперше, біля машини ніхто не працював. Не можу навіть уявити собі, щоб особистий пілот рейхсмаршала пішов і залишив роботу недоробленою. А хіба він не міг взяти якусь деталь і ремонтувати її десь у приміщенні, припустила Мері. Ви ж дивилися сьогодні на термометр? Здається, я з тим схожим на старого коменданта з його ловцями війом. Сумно промовив Браухіч. Він труснув головою. Так, так, перед вами жахливий приклад того, як небезпечно довго працювати на моїй роботі. Очевидно, відповідь здається аж надто очевидною надміру розвиненому розуму. Мені не слід забувати про це сьогодні вночі. Сьогодні вночі ви ще маєте завдати роботу цьому видатному розумові? Грайливо поцікавилася Мері. І саме тут. Фон Браухіч кивнув головою в бік багатооздоблених дверей, повз які вони саме проходили. Саме тут у золотій вітальні. Він поглянув на годинника за 20 хвилин. Уже так скоро у вашому чарівному товаристві, Фройлен, не помічаєш, як збігає час. Дякую, мій добрий пане. У вас е, у вас там побачення? Серце її знову заколотало музичний вечір. І у гестапо є свої позитивні сторони. Сьогодні ми послухаємо спів Солов'я. Він прискорив ходу. Даруйте, Фройлен, але я згадав, що маю підготувати ще кілька справ. Вибачте, я, я забрала у вас стільки часу, скромно сказала Мері що він знає, про що здогадується, що може зробити. Ці думки вихором пронеслися в її голові. Ви були такі ласкаві? Ну, що ви, що ви? Мені було так приємно. Галантно заперечив хон Праухіч, підводячи меді до її дверей. Добраніч, моя люба Мері. Ви справді найчарівніша дівчина. Добраніч.